Ionen urtean eh, buztuan, eh, posta lantegiak irabaki du, bakarrik biztan le mintzatu gabe, bon, behorai posta idekia izanen da bakarrik biegun hastian, eta harritiak ginen, eta hor eh, bildu gira eta hasigira uh, Laposteko arduradun nagusi batzuekin biltza lortu zenuten zeia herrera ukain zuten horiek. <laughs> Galdera hon bada, zeta gordetzen dira, ez dakigu zuzen nork uh, erabakitzen duen eh, posta elantegian. Urte honetan, uh, noizen martxuan orako zerbait, anvizio uh, ukandugu uh, bat, gero bi emazte ikusi ditugu ekainan, suprefekturan, eta gero ez dugu ukan uh, bilkurik, mintzatzeko haiekin zaila da. Haiekin elkartu bai, baino jardespen eskasa, gene etxegaraik lurralde koesioa zarduratzen diren horien eskuetan utzi zuen afera, berak abiatu bide horren berririk badugu? Nahi berriz ukan eh, bilkur bat berarekin, zordu eh, bat, baina orain artea erigira goitatzen ere bai, zeta bada batzorde bat departamentu mailan, posta, posta mailan, uh, eh, deitzen da frantzesez, afen, komisian departamental de presenz postal territorial, eta hau, da hau uh, batzuk, su prefektura, eta bar, eta bon, batzorde hau ez du poderik, eh, gure violentza da zer nahi. Eh? Me bon, baginuen eh, itzordu bat ustailan eta anulatua izan da eta ez dugu ez dugu berririk. Ez dakigu nola intzinatu. Beraz, gaur egun egoera gelditurik dago? Horai, idekia da hastian eh, bi egun, eta batzutan uh, itxia da ere bai, <laughs> ordean, bon, uh, fengure ustez, postak utzi nahi du bere lana, edo errikoetxeari, edo eh, merkatu bati. Ez da egiazko servizio publiko bat. Da uh, lantegi pribatu bat bezala. Ordean uh, eh, servizio publikoak ari, dira desagertzen. Postak, beste servizio publiko bezala nahi du konzentratu. Eta ordian, eh, hemengo zarrek eh, autobusa hartu behar dute, oren bat iteko eta beste oren bat iteko eh, etxerat. Beraz, ostiral honetan ospakizuna duzue, zer ospatuko duzue? dira, urte bat ari girela borokatzen, urte bat pasa, orduan, pentsatu dugu, te, ari, antoratzen dugu, pesta tipinio bat, biztaneekin, gure auzoan, posta haintzinean, eranez, voilà, gu beti hor gira, nahi dugu egiazko posta bureko bat eta segituko dugu. Hau da, keinu bat, igortzen dugu. Eta hortakotz bilduko dugu e, jendeak, mintzaldi egiteko, baita ere, pesta egiteko, kantatzeko, dantzatzeko, musika entzuteko. Hori, guk nahi ginuke handitu, eh, nahi ginuke erran. Bai, hemen gira, eta segituko dugu borroka.